والسكون والوقار أمتك ونوتليف والتؤدة أي الأنات والبعد عن السفه والطيش kuwa na upole katika kufuatilia mambo na kujiweka mbali na usafihi na taish maana kuwa haraka katika kufanya mambo bila ya kufikiria والاقتصاد أي التوسط baina al-ifrati wat-tafrit wakati na kati kutopita mipaka wala kutofanya upungufu kawa na ususu wako وقوله جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ni sehemu katika sehemu 24 katika utume ay anna hadhihi al-awsaf al-azimata wal khilal al-karimata min shama'il al-anbiya'i alayhim as-salam وأوصافهم hizi sifa adhimu hizi asamtu alhasan kuwa na utulivu watuadatu na kuwa mpole katika kufuatilia mambo waliktisad na kuwa kati na kati hizi sifa hizi adhimu ni katika sifa miongoni mwa sifa za mitume wa Allah alayhi wasallam hivi ndivyo walivyokuwa وفي هذا حث على الاقتداء بهم والاتساء na hapa tuhimizwa kujifananisha na wao kuwaiga tuwe kama mfano wao قال الله تعالى اولئك الذين هدى الله hao ndio Allah alioongoza fabihudahu muqtadi basi na wewe fuata uongozi wao kwa ikiwa hizi ndio sifa za mitume sisi tutakana tuwaige mitume wa Allah ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة katika mambo ambayo yasaidia sana kuhakiki jambo la kusalimika kutokamana na hasira na mwisho wake mbaya أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمر كله مسلم دائما awe na pupa katika maisha yake kuwa mpole katika kila jambo lake alifuate kwa upole sana awe mpole fa inna rifqa khaslatun adhimatun yuhibbuha Allahu jalla wa ala min ibadihi kwani upole ni sifa nzuri sana aipenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wakiwa nayo apenda upole وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق الله ni mpole na aupenda upole aupenda upole na hili jambo ni muhimu sana kuwafunza watoto kuanzia wakiwa wadogo kuwafundisha watoto kuwa wapole sababu wewe mtoto mdogo aweza kuja labda pengine amekosana mwenzake kitu cha kwanza tu mpige usikubali mtu yuona yomfundisha ushujaa yule mtoto si kweli sababu watoto watakosana sasa hivi baada ya muda mfupi watacheza tena pamoja sasa ni kumfundisha yule mtoto kuwa mpole, si kumfundisha kuwa mjinga, la. Lakini sio kila kitu wamfundisha kuwa atumie nini nguvu. Kitu kidogo, na wewe mtu akupiga mpige, usikubali. Akikwambia hivi na wewe umwambie hivi. Ah, ah mtoto alilewi. Nimeona mtoto siku moja hapa nje, <laughs> sijui mwenzake alimfanya nini, kama mpando na majini vile na hawezi chochote <laughs> apige kelele akaenda kwa mzake atandikwa kisha yurudi tena <gasps> ana asira tu swali magharibi hapa na kelele wako nje wapiga kelele na muone yeye kifanya kama ambaye gari latia moto <gasps> wala ana kitu <laughs> sasa huyu akikulia atakuwaje ikiwa atakulia kwa mfumo huu kwa kuwa wakicheza pia ana hasira mbaya ukiangalia asili yake utakuta kuwa malezi malezi tutafute njia za kuwalea watoto wakuwe kuanzia wadogo na hii tabia kwa sababu ni tabia si kila mtu nafsi haikubali yatakana uilazimishe polepole ujizoeshe kuwa mpole ujizoeshe kuwa mtulivu mkimya na hilo utaliweza ni wakati ule nafsi hata kuzungumza waambia sasa ndio huzungumzi ya kusukuma utakuzungumza kwa jambo ambalo halikuhusu sana pale iambie nafsi yako kimya wesikiliza izoeshe ile nafsi kuwa na upole عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توم صلى الله عليه وسلم سمع يا عائشة ايوه عائشة إن الله رفيق يحب الرفق الله نمبولنا أو بند سانا وبولي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف na Allah humpa mja wake katika upole kile ambacho hampi katika kutumia nguvu bimaana usichokipata katika upole huwezi kukipata katika nguvu kutumia nguvu wama la yu'ti ala ma siwahu bimaana ampa mja wake katika upole kile ambacho hampi katika chochote kingine na hii hadithi kuna mahimizo makubwa sana ya Muislamu kujipamba na upole وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم ما يهودي واليوم بإذني كمتوم صلى الله عليه وسلم أما يهودي watu wa ونخيانة ثانية na hakuna mahali wataishi kwa amani isipokuwa wakiwa na Uislamu unao wajua hivyo sababu Waislamu ndio wanaochunga mikataba hawaruki mikataba wanaku wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam atekeleza ahadi na wao na huku enda kufanya nini khiana mpaka katika kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waomba ruhusa kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam salamu wanayoitoa nini assalamu alaikum na wallahi na huu uovu waliokuwa nao hawa mayahudi waovu wao wayasauna fil ardi fasada lakini muulize wewe myahudi kanisani ama msikitini utakwenda wapi kisha msikize jawabu lake mimi mbasi tu ile hasad walionayo na uovu waliokuwa nao lakini wao wajua haki na ndio maana wakakasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sikiliza nikupe jawabu myahudi yote akiulizwa kwa mfano ume, lazima uende mahali pamoja katika sehemu mbili utaingia msikitini ama atakwambia nitaingia msikitini kwa nini sikiliza jawabu asema kwa sababu sisi na waislamu tuamwabudu Mungu huyu mmoja wale waabudu mtu yani wale wanasara wao wajua kama hao waabudu mtu na wakubali kwa hao watu wa tauhid au muabudu Allah subhanahu wa ta'ala si kwa hawajui kwa walikuwa wajua ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini hasadan min indi anfusihim kwa hasad waliokuwa nayo kwa nini hakutumilizwa katika watoto wa Ishaq ametumilizwa mtume katika watoto wa nani Ismail kwa nini kwa nini si wetu kwa walikuwa waki wakija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakipewa ruhusa waingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum mauti yawe juu yako waambia mtume sallallahu alaihi wasallam au mauti yawe juu yenu faqalat aisha aisha radhiallahu anha akaelewa akawajibu bal alaikumussamu wal la'na bali mauti juu yenu nyinyi na laana juu juu yake laana mlaaniwe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاما tizama صلى الله عليه وسلم pamoja na kuwa hao ni mayahudi na juu yake wamemkosia adabu mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha ya Aisha inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi Allah subhanahu wa ta'ala aupenda upole katika mambo yote apenda upole qalat Aisha akamwambia kwa sababu imemchukulia ghera kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na mumewe alam tasma' ma qalu yani ya rasulullah hukusikia hao watu wankwambia nini wewe qala qad qultu alaykum na mimi nishawajibu alaykum tosha si wa alaykum assalam wal la'na mimi nimewajibu alaykum ya tosha وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم na wayahudi walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwapiza kwa kumwambia assalamu alaikum yani mauti juu yenu la kushangaza leo wako waislamu waswahi salamu pia hawajui kuitamka assalamu alaikum jamaa wasikia kusalimiwa assalamu alaikum kumbe yeye pia kuombea mauti lakini maskini hajui <laughs> yaona yatamkwa hivyo baada ya kusema assalamu alaikum sema assalamu alaikum na wengine waaleko waaleko ndio kusalimia hivi aitikia salamu waaleko waaleko ndio waalaikum salam Allahu musta'an Assalamu alaykum qalat السلام عليكم قالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم زوتيز وعليكم منذ الموت بيه وفكيه نيني ولعنكم الله نا الله أولعني وغضب الله عليكم alaykum الله بيا pia awakasirikie juu قال مهلا يا عائشة عليه الصلاة والسلام توم صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة ترتيب عائشة بولي بولي عليك بالرفق نكوسيا كومبولي وإياك والعنف والفحش na nakuonya kutokamana na kutumia umf kutumia nguvu walfuhsh na maneno machafu qalat awalam tasma' ma qalu ya rasulullah kuwasikia wanasema nini hawa qala awalam tasma'i ma qultu na wewe hukusikia mimi nimewajibu nini aradattu alaihim mimi pia mmewaregeshia ile salamu yao ya kuniombea mauti ile na mimi pia nimewawapiza fayustajabu li fihim dua yangu mimi kwa wao itakubaliwa wala yustajabu lahum fiya na dua yao na maapizo yao walioniapiza mimi Allah haitakabali kwao kwa watakaoangamia nani ni wao si mimi وما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه na upole hautaingia jambo lolote isipokuwa lile jambo litapambika na kuwa zuri na halitaondoka jambo la upole kwa chochote kile isipokuwa kile kitu kitaharibika ومن أعطي الرفق فقد أعطي alkhaira kulla na yule aliyepewa upole basi huyo amepewa khairi yote ومن حرم الرفق حرم الخير na yule ambaye amenyimwa upole basi huyo amenyimwa khairi ana khairi an jarir radhiyallahu رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير توم صلى الله عليه وسلم سيما anayenyimwa upole basi huyo amenyimwa khairi hana khairi ameikosa khairi na hili latakana sana kwetu sisi kama waalimu tujipambe sana na sifa ya upole kwa wanafunzi sana sababu hakuna kitu kinachomvutia mwanafunzi na wewe pia jiangalie wewe hata ukaja ukawa mtu mzima hakuna mwalimu ambaye utamkumbuka katika maisha yako kama yule aliyekuwa mpole na wewe alikuwa akiamiliana wewe vizuri na wale waliokuwa wakijifanya wakali daima fimbo tu atandika tu atandika ulikuwa ukimchukia sana na waendelea ah, yule simsahau mimi ile bwana alinifanya mfeli lile somo kwa nini ah mchukia nilichukia lile somo na mwingine pengine lile somo laweza kuwa gumu basi usimfanyie ugumu yule mtoto kwa kufanya ukali juu yake eh. kuwa mpole eh. somo lenyewe ngumu kisha wewe mwenyewe mgumu ah kuna salama hapa ataelewa vipi yule mtoto ikiwa wewe mwenyewe ankuchukia kwa kuwa mpole tena jipambe na upole sana wala usidhanie kuwa kujipamba na upole kuwa wale wanafunzi watafanya mchezo hawatosoma itakuwa ni upuzi tu ndani ya la la la, la wallah bali alaks aks na haimaanishi kuwa mpole wewe hakutumiki ukali hata kidogo na kuna wakati wake yahitajika pale ilihitajika ulitumia lakini asli ni mtu kuwa nini asli kuwa mpole asli yako ni kuwa mpole na utaona yule ambaye ni mpole wakati ule anapotoa maneno tu kidogo makali pale pale watu fanini utaona wale wanafunzi wamsikilize so, ah hii, hii sasa tumfika mahali pabaya si kawaida yake lakini daima bana daima wewe watumia nguvu lala iko pale pake na wengine wakaambia iko pale pake ndio itakuwa kila pahali siwafahamu akaambia kuna mahali pake unaweza kutumia kidogo basi ndio itakuwa kila pahali yeye atumia nguvu asli ni utumie upole taratibu وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء illa shanahu upole hautakuwa katika chochote kile isipokuwa kile kitu kitapambika na upole ukikosekana katika chochote hivi kile kitu kitaharibika sura yake itakuwa mbaya وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي إيه عائشة قوم بولي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق الله akiwatakia watu wa nyumba kheri huwaongoza katika mlango wa kuwa wapole ukaona ndani ya nyumba hakuna fujo watu wapole wametulia kabisa والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال na rifq ni mtu kuwa, kuwa mlaini katika matamshi yake kuwa mlaini katika vitendo vyake بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف وشدة بمعنى yawe matamshi ya mtu na vitendo vyake ni sahali laini hamuna ndani yake kiburi wala hamuna ndani yake kutumia shidda na nguvu wala fadhadatun wala ghilza wala hakuna ususuavu ndani yake na ukali wa kupita mipaka wala isfafun wa fuhshun wa umfun wala hakuna maneno duni ndani yake wala machafu wala kutumia nguvu wayatabayanu nasibu almar'i minhu fi almawaqif allati tuthiru alghadab na hubainika ule upole wa mtu nasibu yake katika sehemu ya nini ya ghadhabu ndio utajua huyu mtu ni mpole ama si mpole wakati panapokuwa na ghadhabu utaona yule ambaye amejipamba na upole lile jambo atakwenda nalo taratibu ama yule alina taish moja kwa moja anza kurukia yale mambo wallahu musta'an والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة na upole hupamba mambo bwana upole hufanya maisha mazuri sana ويكمل الإيمان بل نكملش إيمان يمجى وتتحقق به للعبد الخيرية نمجى وبته بورة وينال به مصالحه ومآربه نهبات مصلح ياكن على نويتاك وغاياته من أمور دينه ودنياه na malengo yake katika mambo ya dini yake na dunia yake kuwa mpole mambo yako yatakuwa mazuri hata ukizungumza na mtu yoyote una haja naye kwa mfano ukizungumza kwa upole anavyokupokea ni tofauti na ukija na nguvu zako huku kwetu sisi tuna tabu ati asikia polisi ameandika hapa mtumishi kwa wote afikiri ni mtumishi wake sasa yeye pale wajua yeye eh, mimi ndo nakulipa mshahara utakula makofi wewe mpaka utajua nani alipa mshahara si wewe huna heshima enda tu kuna watu si ni haki yangu bwana mimi wajua kuna watu na tabia hizi akijua mahali tu yani yeye ni haki yake ile ki kikanuni kwa mfano basi atakuja na sura nyingine ya ajabu sana ya jeuri kabisa ambapo angekuja kwa njia ya upole lile jambo lake lingefaulu likawa sahadi kwani mara ngapi wallahi alazim kuwa mpole mambo yako atakunyokea kuwa mpole tu hasa unapofuatilia jambo lako maslaha yako ya dini na ya dunia yatanyoka hivi <laughs> awejifanye jeuri ngoja safiri nchi za watu utajua ujeuri wako ukufai kitu kweli nakumbuka wakati mmoja nitawapa mfano mfunge darsa tulikwenda haji wale ambao washakwenda haji waelewa ule mkorogo unaotokea katika airport pale katika uwanja wa ndege watu wanaposhuka ni wengi watu dunia nzima yaja pale katika nchi ile sasa si watu wanlipa huku si anlipa yeye <laughs> kwa atakumwambia msaudi unlipa mwanzo ana haja na hizo pesa zako huyo aliyokuwa hapo pengine labda anjitolea hata si kazi yake anaona watu wa kufanya khairi sajia moja pale wewe hivi yeye mwenyewe kiarabu akielewi vizuri kisha kelele jamaa wale mara nyingi wao wamekorogeka kwa sababu ya fujo fujo la watu sasa huwa wajeuri pale wajeuri sana saa nyingine waweza kulaumu lakini ile ile hali na harakati anazozifanya pale kuna watu hawaelewi na wewe una msururu wa watu wa maelfu kwa maelfu wapita chini yako wewe na lazima utizame mmoja mmoja umpitishe ufanye hivi fanye hivi sasa huyo mtu wewe umlete ujeuri ye mwenyewe amejaa hali hali yake sasa namuona jamaa mmoja amevimba ye mwenyewe mnono alafu amefura kweli kweli hasa kila anayekuja pale kwake amtolea maneno ai ai na yeye yuwafoka hatutaanza vipi sasa hapa ambia <laughs> angoje ngoje bismillah assalamu alaykum wa alaykum kيف حالك الله يرحمك ويرحم والديك amin maana ajua mahujaji amin na Kiswahili Allah kurehemu wewe au rehemu wazazi wako pole bwana kazi naona ngumu sana sema kweli wallahi kazi ngumu hii Allah yahdimu wale wengine Allah waongoze wale walikuwa na hizi pasipoti zangu mziangalie ingelikuwa nyote mko asema hivi anambia ingelikuwa nyote mko hivi ningefanya kazi yangu vizuri akapokea wale waliotangulia tukawapita hao tukenda zetu maslaha yetu tumpata tukupata na tuiteni wajinga hivyo hivyo sikuwa mpole eh? wallahi alazim utaona mambo yako sahali kabisa na wewe unaisimamia mambo ya watu pia kuwa mpole eh? ukizungumza na yule aliyeko chini yako kwa upole na kwa nguvu yote ile amri yako itapitishwa tusiona amri juu yao lakini ukienda nao kwa upole wataifanya kwa uzuri wataelewa mwakumbuka kuna wakati hapa kulikuwa na wasema post violence wakati wa election kuna askari mmoja akawa ametengenezwa klipu hivi wapa nasaha watu kwa nini jamaa tuharibu nchi yetu mwakumbuka vizuri wale ambao nafikiri ni 207 eh wengine hawajazaliwa hapa mwaka 2007 kulikuwa na fujo si sehemu gani ya Kenya yule askari akazungumza na wale protesters watu wako katika maandamano jamani hii nchi yetu sote kweli hii nchi yetu sote kwa nini mfanye hivi mwavunja alafu kesho si ndio mtapitia barabara hii ama wale jamaa wakampigia makofi kila mmoja akasambaratika polepole wakaenda zao na askari wewe akachukuliwa ni jambo kubwa sana amelifanya na huu ni mfano hai wa upole unaofanya kazi kwa uzuri tu maneno mazuri anazungumza nao wale jamaa wenyewe wakapiga makofi ah, tukubali bwana maneno yako kweli kabisa wajua watu kwenye maandamano vichwa vya ruka waweza kuichukua ile barabara ile kama mkeka wakaingoa sio watu walingoa reli amkumbuki ilikuwa ni 2000 sijui na ngapi ama 90 90 eh, ngapi 97 sijui ngapi ha reli watu walingoa wewe fikiria reli reli ya treni jamaa CSGR ile ya zamani ile chuma ukisikia chuma cha reli mpaka chapigiwa mfano jamaa wamekingoa bwana sijui walikuwa na mkono aina gani wale watu jamaa wakangoa asira mambo ya kura sasa wewe mtu angoa chuma cha reli wewe atakufanya nini yani akikuamulia wewe atakufanya nini watu wauana lakini angalia wale walioyafuata kwa hikma na utulivu wakaweza kutuliza kwa utulivu tu binadamu bwana tuko hivyo sisi binadamu sote yule anayekufuata kwa upole wamkubalia mpaka wakati mwingine waona haya ba, basi mwenzangu anijia hivi najifanya najua basi bwana aishi pole pole peleka mambo yako taratibu polepole utaona katika upole wapata maslahi yako ya kidunia na wapata maslahi yako ya nini ya kidini lakini kwa jeuri mambo yako yatakuharibikia wama nuzi'a min shay'in illa shanahu ule upole ukikosekana katika chochote kile utaona kile kitu cha haribika wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بارك الله فيك